كل حين تجد عونه ثابتا قد ظهر Assalamu alaikum al'ummar musulmi mu da wannan lokaci wanda za a gabatar da karatun al'adabul mufrad littafin da ke koyar da mu kyawawan ladabba da halaye da ɗabi'u da ake gabatarwa a duk ranar litinin tsakanin sallolin maghrib da isha'i a babban masallacin ahlus sunna da ke garin Tsagero Rima local government Katsina State Malam Abubakar Mai Kano Imamu masallacin kuma shugaban babbar cibiyar na ta bincike da yaɗa da'awar musulunci da ba da tallafi wato Imam Malik Foundation Katsina kuma shugaban haɗaɗɗun ƙungiyoyin awar. da'awar musulunci wato united muslims da awa association wadda aka fi sani da umda katsina state ke gabatarwa da fatan allah ya saka wa malam da alkhairi amin إلى من ظلم نفسه بالمعاصي تذكر وقوفك أمام الله فيخشى الإنسان من الخسران ويخاف الحرمان فيناديه ربه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ينادي عبده نداء المتلطف يا عبدي وعزتي وجلالي لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك ولا أبالي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي دلال مبين Wasalatu wasalamu ala sayyidina muhammad rasulullahi alladhi atahu allahu jawami alkalimi wa mafatihal bayan wa allamahu ma lam yakun ya'lam wa kana fadlullahi azima amma badu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar yadda aka saba a rana irin ta yau muna haɗuwa a wannan masallaci mai albarka don tunatar da kawunanmu al'amuran da suka shafi addininmu na musulunci idan ba manta ba makon da ya gabata mun je ƙarshen risala ɗan taƙaitacciya mai suna usulus salasa wadda malam ko babban malamin nan sheik al-mujaddid muhammad ibn abdulwahab rahimahullah ta'ala ya rubuta to dama kamar yadda muka yi bayani a lokacin da muka kare karatu a littafin hikmatun mina tarik mun yi cewa za mu karanta wannan 'yan risala ta takaitacciya sannan a bayanta insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatu a cikin littafin al'adabul mufrat wallafar abu abdullah muhammad ibn ismail al-bukhari rahimahullahu ta'ala to gashi Allah cikin ikonsa ya kaddara mana haduwa a wannan yammaci na yau wanda kuma insha Allah ta'ala da ikon Allah a yau ne muke tsarin fara karatu a cikin wannan littafi mai albarka sai dai kusan a yau din abubuwa guda biyu ne zami muƙaddima ne muƙaddima din kuma guda biyu muƙaddima ta farko zami muƙaddima kan marubucin littafin musamman ne ne shi sannan abu na biyu mu yi bayani takaitacce mukaddima kan shi littafin al'adabul mufrat abinda ya kunso da kuma manufar da ta sanya marubucin littafin ya rubuta shi da ma manufar da ta sanya muka ga cancantar wannan littafi da kuma dacewarsa mai karatu a cikinsa a muna roƙon allah mai girma da ɗaukaka ya sanya albarka a cikin wannan karatu da zami ya ba mu ikon karanta abinda za mu karanta na daidai mai ba mu ikon yin aiki da abinda za mu saurara na daidai kuskuren da za mu yi a ciki muna roƙon allah ta'ala ya kare mu idan ya afku kuma muna roƙon allah ta'ala ya an karar da mu kuma ya ba mu ikon gyarawa wannan littafi na al'adabul mufrat wanda ya rubuta sa sanannen malami ne malamin hadisi ne wanda ana ganin ma ba a taɓa yin malamin hadisi kamar sa ba shi ya sanya ake ce masa imamul muhaddifin shugaban masu ruwaito hadisai to za mu ɗan ji takaitaccen tarihinsa tunda tarihinsa an yi rubutu a rubuta manyan littafai akan rayuwarsa to amma za mu takaici wannan duka insha Allah ta'ala abu na farko shine ismuhu wa nasabuhu sunansa da kuma nasabarsa marubuci wannan littafi huwa muhammad ibn ismail ibn ibrahim ibn mugira ibn bardizba wakila bazdusba aljuafiyu maulahum abu abdullahi ibn abulhassan al-bukhari al marubuci wannan littafi sunansa muhammad ibn ismail imam al-bukhari sunansa muhammadu muhammad ibn ismail ibn ibrahim ibn al-mughira aga sunansa muhammadu mahaifinsa kuma ismail shi kuma ismail dan ibrahim ibrahim kuma dan mugira mugira kuma dan bardizba waɗansu kuma suna cewa bazduzba aljuafiyu abu abdullahi ana musu alkunya da abu abdullahi baban abdullahi al-bukhari al-hafiz wannan shine sunan marubucin wannan littafi kamar yadda muka ji nasabarsa shi mun ce sunansa muhammad babansa kuma isma'il sai ya zama kakansa kuma shine ibrahim shi kuma ibrahim dan mugira kakansa na biyu kenan shi kuma mugira dan bardizba shine kakansa na hudu aljuafiyu mun gane Wajen Al-mugira, ibn bardizba aslama ala yadi yamanil bukhari wali bukhara su gidansu bukhari kakansa na hudu kenan shi ne ya fara musulunta a cikin famili dinsu kakansa na hudu shi ne muhira ibn bardizba to shi ya karɓi musulunci a wurin gwamnan bukhara bukhara ɗin. jiha ce kamar su ne lokacin a cikin daular islamu to wurin sarkin garin musulmi ne wannan kakan nasa mugira dan bardisba ya karba addinin musulunci mun gane to ta hanyar ta sai zamanto tun daga nan iyayensa sai zamanto sun zama musulmai da haka shi bukari kakansa na farko ko babansa musulmi ne kakansa na farko musulmi ne kakansa na biyu shi ma musulmi ne kakansa na uku shi ne ya fara karɓar musulunci a cikin shi ne mugira ibn bardizba mun gane shi lafazin bardizba yaren farisanci ne wasu ka ce abinda yake nufi yana nufin azurra manomi da aka gidansu asalinsu manoma ne tun da ƙasar bukhara ƙasa ce ta noma suna noman shinkafa to sai zamanto ita ce sana'ar gidansu har aka zo lokacin da aka haifi shi wannan malami abu abdullah muhammad ibn ismail al-bukhari to gidansu an san su da malanta da kuma ruwaito hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam domin mahaifinsa shi ismail kenan ibn hibbana ya yi bayani akan tarihinsa kuma ya kirga shi a cikin afiqat waƙala yake cewa ismail ibn ibrahim walidil bukhari ya ce ismail ɗan ibrahim mahaifin bukhari yakan ruwaito hadisai daga hamad ibn zaidin da kuma maluku da haka babin bukhari ya yi karatu a makarantar imamu malik sannan da yawa daga cikin malaman hadisi na ƙasar iraki suka ruwaito hadisai ta hanyar babansa shi ismail eh, ismail kenan ibn ibrahim alhafiz ibn hajarin a cikin littafinsa a tahazibu tahazib shi ma ya tarjamarsa ma'ana ya ambace shi to wannan shi ne suna da kuma nasabar wannan malami to sai mauliduhu wa na sha'atuhu sai haihuwarsa da kuma yadda ya taso ولد الإمام البخاري بعد صلاة الجمعة لثلاث عشرة ليلة خلد من شوال سنة أربع وتسعين ومائة من الهجرة في مدينة بخارى بخراسان ونشأ في أسرة متدينة تات رعاية أمه حيث كان أبوه قد توفاه الله وبدا البخاري في حفظ القرآن والحديث وهو دون العاشرة من عمره حيث كان يعشق حلقات العلم ودروسه ويختلف إلى الشيوخ والعلماء an haifi imamul bukhari ranar juma'a bayan an ƙara sallar juma'a ya rage sauran kwana uku watan shawwal ya ƙare na shekara ta 194 bayan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam an haife shi a garin bukhara wanda yake cikin ƙasar kurasan garin bukhara yanzu yana cikin tsohuwar ƙasar rasha ne gabda inda suka yi boda da ƙasar iran a nan bukhara take kuma har yanzu mutanen da ke wurin musulmai ne suna addinin musulunci sosai to a wannan rana aka haife shi aka an haife shi a takaice kamar yadda malam ya kawo a nan afon ya rage sauran kwana goma sha uku salasa ta lailatin ya rage sauran kwana sha uku watan shawwal ya kare na shekara ta ɗari da 94 bayan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina da haka a takaici kana iya cewa an haife shi bayan hijira bayan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da shekara 194 shi kawo ma'aiki kusan ya rasu a shekara ta goma bayan hijira da haka tsakanin haihuwar bukhari da rasuwar manzan allah shekara 184 bayan manzan allah ya rasu da shekara 184 aka haifi al'imam al-bukhari don haka kaga baya cikin tabi'ai baya cikin sahabi ba sahabi ba ba sannan kuma baya cikin tabi'ai ba tabi'i ba ba sannan kuma baya cikin atiba'u tabi'ina mun gane yawa baya cikinsu sai dai ya ga atba'u tabi'i na da yawa ya baya karatu a wurinsu da yawa mun gane a shi sahabi wanda ya ga manzan Allah bukhari bai ga manzan Allah ba tabi'i wanda ya ga sahabi bukhari bai taba ganin wanda ya taba ganin sahabi ba atba'u tabi'i na ba su ne wanda suka ga tabi'ai ba to ba cikinsu yake bai ga tabi'ai ba sai dai ya ga atba'u tabi'i na wanda su sun taba ganin wai ya ga atba'u tabi'ina kaga yana bayan su kenan cikin wa zai eh to kada san shi da ciki da wani sha'afi usrati mutadayyinatin ta hata ri'ayati ummihi mahaifinsa ya rasu lokacin bukari yana yaro da haka ya taso maraya bai ma san mahaifinsa ba sai dai ya san mahaifiyarsa to kuma an ce mahaifiyarsa irin matan nan da ya tsayayyu mace ce kamar namiji musamman wajen abin da ya shafi tarbiyya da jajircewa wajen ganin yaro ya yi karatu wannan ko shakka babu ya taimaki rayuwar imamul bukhari to a hannun mahaifiyarsa ya taso kuma wurinta ma ya fara karatu imamul bukhari an ce allah ta'ala ya ba shi wata irin kwalwa wadda da yawa daga cikin mutane malamai suna cewa ba a taɓa mutum da irin kwalwarsa ba allah ya ba shi basira da kuma kwalwa mai tsananin kaifi ta har ci abubuwa wannan ya sanya ya har da ci alkur'ani a lokacin da shekarunsa ba su kai shekara goma a duniya ba sannan kuma ya fara har da waɗansu littafai na hadisi da a wurin mahaifiyarsa lokacin da ya kai shekara goma sha shidda to suka tafi aikin hajji da shi da mahaifiyarsa da kuma wani wansa wanda shi wannan nasa. ya girma bukari da shekara daya sunansa ahmad to sai suka tafi aikin hajji da suka tafi aikin hajji wannan ce tafiya ta farko wadda bukari ya fara to da suka je aikin hajji bayan sun ƙara aikin hajji sai bukari ce to shi ba zai koma gida ba zai zauna maka ya ci gaba da neman ilimi a wajen malamai to wannan ya sanya da mahaifiyarsa da ɗan uwansa din nan sai suka koma gida shi kuma sai ya zauna makka ya ci gaba da neman karatu malamin da ya fara karatu a wurinsa a makka wani malami ne ana ce mashi alhumaidi da waɗansu malamai bayan ya gama samun ilimi a maka kuma sai ya tafi zuwa madina inda nan madina kuma daga cikin malamansa wanda ya karatu a wurinsa a madina akwai abdulaziz al'uwaisi akwai mutarraf ibn abdullah wa gairihin da kuma waɗansunsu to daga nan kuma sai ya fara shiga sauran garuruwa musamman garuruwan hadisai irin su kurasan irin kasar sham irin su misira da kuma garuruwan kasar iraki musamman bagadad ya dinga shiga bagadad ya shiga ya fita ya shiga ya fita da inda ya je yakan nemi malaman hadisi sai ya je wurinsu sai ya zauna ya sami hadisai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama a wurinsu daga cikin malamai wanda ya tasirantu da da'awarsu ko da karatunsu akwai al'imamun akwai al'imamu ahmad ibn hanbal ya yi karatu wajen imamu ahmad wa yahya ibn ma'inin haka ya yi karatu wajen yahya ibn ma'in sannan ya yi karatu wajen ishaq ibn rahawai sannan ya yi karatu wajen aliyu ibn madini wa gairihin da kuma waɗansu malamai da dama wasa mi'a na hawa alfi shekin ashharuhum abu asim annabil wal ansariyu wa makiyu ibn ibrahim wa ibaidullah ibn musa wa gairuhu waɗancan malaman su ya na gabansu ne ya yi karatu to amma irin malamin da zai je kama a majalisun je saurari karatu sau ɗaya ko sau biyu ya ƙara gaba to wannan ba su da iyaka an ce ya yi karatu wajen irin waɗannan malaman sun fi mutum dubu ɗaya malaman su wanda ake ƙirgawa amma wanda suka fi shahara a cikinsu akwai asimin nabil akwai al'ansariyu sannan akwai makiyu ibn ibrahim sannan akwai ubaidullah ibn musa wa gairin da kuma waɗansu daga cikinsu kamar yadda shi imamul bukhari ya karatu wajen malamai to shi ma yana da ɗalibai masu tarin yawa yana da dalibai masu tarin yawa har ma suna cewa adadin almajiran imamul bukhari la yi husuna ba a iya kirga su saboda yawansu kamar yadda al'imamu zahabi ya faɗa amma daga cikin manyan almajiransa akwai muslim ibn hajjajin imam muslim mai sayo muslim kenan ya karatu wajen bukhari akwai imam tirmizi akwai imam nasa'i akwai ibrahim ibn ishaq al-harbi akwai ibn abid duniya akwai ibn huzaima sannan akwai al sannan qasim ibn mahamili wa gairuhu da kuma waɗansu da yawa daga cikin waɗannan duk suna daga cikin manyan malaman hadisi kuma dukkaninsu sun yi karatu wajen al'imamul bukhari shi kamar yadda na ce al'imamul bukhari allah ta'ala ya masa wata baiwa shi ne kwalwarsa kwalwa ce wanda yake tana hardace abubuwa da yawa da haka idan ka dinga jin kisoshin da ake fada na buhari wanda suka yi nuni zuwa ga wani abu wanda ya na ban mamaki irin waɗannan kisoshin suna da yawa da yawa daga cikin kansa na karatu suna cewa abinda suka lura da shi shi ne idan ya ɗauki littafi haka aka ba shi littafi ba kawai za ga yana buɗe fejin za ka ɗauka kallo yake amma har da yake su lokacin da zai ajiye littafin kawai ya haddace shi shi kenan sai dai a kawo wani kuma amma wanda ya gama da shi ya haddace shi so kaga wanda yake da wannan yana da wata irin kwalwa ta musamman yawo kamar su kanu ba <laughs> akwai wani muhammad ibn humaidi ibn hamdawiya yake cewa samitul bukhari ya ƙudu na ji bukari yana faɗa da kunnuwa na yana cewa ahfadu mi'a alfi hadithin sahihin wa yi alfi hadithin gairi sahi. yake yake cewa ni na har da ci hadisan manzan allah ingantattu guda dubu dari sannan na har da ci wanda ba su inganta ba guda dubu dari biyu karkai mamaki ko ka ce to don ma dubu dari ba har da irin ta haka ba shi har da isnadin yake har da cewa an wani an wani dinnan da ake faɗa kun gane har da shi wanda ba wai yanzu a yanzu kafin ka samu yin yanzu a inda za a ce wa ya haddace hadisi da isnadinsa gila ba mai ko ɗaya to shi irin waɗannan hadisan masu isnadi ya hardace guda dubu ingantattu sai guda dubu wanda ba su inganta ba mun gane to akwai wani labari wanda da yawa daga cikin wanda suke rubutu akan tarihin sun hakaito wanda yake nuni zuwa ga irin kwalwar da allah ta'ala ya bashi lokacin da ya zo basara shi imamul bukhari sai malaman hadisin basara suka ce to ga wannan mutuna an ce ba wanda ya kai shi hadisai bari mu jaraba shi mu gani sai suka sa malamai goma suka haɗu sai suka ɗauko waɗansu hadisai guda ɗari na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam amma sai suka jujjuya hadisan kusa da hadisi yana da isnadi to sai a ɗauki isnadin wannan hadisin sai a sanya ma wannan matanin shi kuma matanin wannan hadisin sai a sanya mai isnadin wannan kun gane duk aka cire kamar dai a cire duk aka cire isnadan aka cakuda su goma ne to kowane mutum ɗaya cikin su ya har da ci hadisai goma a birkicen su yadda suke sai aka ce idan ya zo a karanta mai shi kowa ya ce yana da tambaya sai ya karanto waɗannan hadisan goma ya ce kasan su shi kenan imamul bukhari ya zo ya zauna bayan da ya je ƙarshen darasinsa sai mutum na farko cinsa ya ɗaga hannu ya ce shi yana da tambaya ce su ya mai tambayar ka sai ya ce da allah waɗansu hadisai ne nake so in sani ko kana da labarinsu sai to faɗa su miji sai ya karanto isnadin na farko an wane an wane an wane amma matanin ba nashi ba ne ba ya karanta na ɗaya sai buhari ce ban san shi ba cito sai na biyu sai ya karanto na biyu buhari ce ban san shi ba shi ba ya karanto na uku har ya je na goman da shi ya har da ce buhari ce bai san ko ɗaya a cikinsu ba to sai mutum da biyu shi ma ya ce bayan an gaba da wannan sai ce to shi ma yana da tambaya shi ma ya kawo nashi guda goma da wanda ya karanta sai bukhari ya ce la'arifu ban san shi ba har sai da mutane goma nan suka gama zazzage hadisansu guda 100 wanda suka juya bukhari ya ce bai san ko a ciki ba to kari suna ganin cewa to ai wannan bai san hadisai ba kenan sai da suka gama sai ce to kuda ya ce kai hadisin da ya karanto guda goma na farko din hadisinka na farko isnadinsa shi ne isnadin wane ya karanto isnadin ya ɗora shi ya ɗauko hadisi na biyu shi ma ɗauko isnadin shi ya ɗora shi sai da gyara waɗannan hadisan guda goma kowanne ya ɗora mai isnadin shi an sallami wannan ce kai kuma na biyu kaji shi ma karanto mai hadisansu ya ɗora musu isnadinsu haka sai da ya kawo waɗannan hadisan ɗari ga baki ɗayansu a lokaci guda to wannan ya sanya sai suka ce to wannan mutunan a sallama mashi inda wajen hadisan annabi ne sallallahu alaihi wasallam to sai suka sallama mashi wannan ne ya sanya za ka samu kamar yadda malamai suke fada shi imamul bukhari yana da manaƙib ma'ana akwai falalashi wadda malamai suke da abubuwansa na bin mamaki wanda ya yi da abubuwansa na falala wanda suke na falalashi da matsayinsa a ilimi suna da yawa kwarai da gaske shi ya suka ce manaƙibul imanul bukhari la tustaqsa wa ha annahu hafizal hadisa sardan eh, yana daga cikin manaƙib nasa yana haddace hadisai ne kawai kamar da na ce da ya zo ya ɗauki littafi yana buɗa har dace yake wa kana idza nadara fil kitabi marratan wahidatan hafiza ma fihi ya kasance da ya kalli littafi kallo guda ya hardace abin da ke cikin shi warwiya anhu annahu qala ahfazu a alfi hadisin sahihin wa ahfazu a alfi hadisin ghairi sahihin mun yi wannan bayanin wa kana rahimuhullahu yaktimu fi kulli ramadana kulla yawmin khatmatan wa yaqumu ba'da tarawi kullu thalath layali bi khatmin a ramadana an ce ya kasance saboda yawan ibadarsa da yawan karatu alkur'aninsa to duk rana ɗaya yana yin sabka guda da haka lokacin da ramadana zai kare yana da sabka 29 ko 30 sannan duk bayan kwana uku in ya gama sallar tarawi to yakan zauna to a cikin kwana uku yakan sabke alkur'ani in ya zauna bayan tarawi ya fara karatu to zai ta karatu yau ya rabin ya ɗaya bisa uku alkur'ani gobe ya ɗaya bisa uku alkur'ani jibe ya ɗaya bisa alkur'ani cikin kwana uku ya sabke alkur'ani bayan tarawi kawai wa kana fi sa'atin min duniya dunya qad waritha an abihi malan kathiran fakana ya tasaddaku biki a can baya mun yi bayanin cewa mahaifinsa ya rasu yana ƙarami to an ce mahaifinsa ya bar masa dukiya to nan dukiya ba ta rufe masa ido ba an ce mutum ne wanda yake mai sadaka kwarai da gaske wa ma kana ati alaihi na harin wala ya kulu fihi illa lauzataini au salasa sannan mutum ne wanda yake wani lokaci sai ya bayar da abin da ke hannunsa ma gaba ke da ya rasa abin da zai ci sau da yawa za a ga a rana babu abin da zai ci sai ne ya samu ɗan abinci loma ɗaya zuwa loma biyu kawai jefa ya sha ruwa shi kenan sai kuma gobe waƙala muhammad ibn abi hatim na najama ibn al-fudail ya ƙulu ra'aitun nabiya sallallahu alaihi wasallama fin naumi ka annahu yamshi wa muhammad ibn ismail yamshi khalfahu wa kullama rafa'a annabi sallallahu alaihi wasallama qadamahu wa da'a muhammad ibn ismail qadamahu fil makan alladhi rafa'a annabi sallallahu alaihi wasallama qadamahu wani malami da ake wa muhammad ibn abi hatim ya ce na ji annajim ibn al-fadl yana cewa ibn al-fudail yana cewa na ga annabi sallallahu alaihi wasallama a mafarki wata rana ya kwanta mafarki bacci sai ya mafarki ibn kuzaima yana cewa ma ra'aitu ta ta'adimis sama'i a alamu bi hadithi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wala ahfadhu lahu min muhammad ibn isma'il ya ce tun da nike in ji ibn kuzaiba ya ce tun da nike ban taba ganin wani mutum ba wanda ya fi kowa sanin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama kamar bukhari haka ban taba ganin wani mutum wanda ya fi hardace hadisan manzan allah sallallahu alaihi wasallama kamar imam al-bukhari zahabi a cikin wani tafinsa tazkiratul huffaz ya ce wa kada ra'asun fil zaka'i ra'asun fil ilmi ra'asun fil wara'i wal ibada ya ce shi bukhari shugaba ne a wajen harda ko wajen kaifin hankali da kaifin kwakwalwa sannan kuma shugaba ne a wajen harkar ilimi sannan shugaba ne a wajen kaskantar da kai ga allah ta'ala sannan kuma shugaba ne a babin ibada in ya fara ibada kuma za a ga kamar ya fi kowa ibada yana maganar ilimi kuma kamar ya fi kowa ilimi yana maganar hadisan ma'aiki sallallahu alaihi suna ta fuskar ruwayarsu da haddace su kuma kamar ya fi kowa don haka yake cewa shi hafiz zahabi yake cewa shi bukari au'iyatul ilmi ya ce kawai shi kamar wata taska ce ta ilimi kawai allah ta'ala ya tara ilimi ne sai ya sanya a cikin ainihin kwalwar al'imamul bukhari alhafiz ibn hajjar askalani a littafinsa ta karibin tahzib ya ce abu abdullahi bukhari jabalul hufaz ko jabalul hibs wa imamun duniya fiƙatul hadis ta shi bukhari jabalul hibs wani dutse ne na har da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma shugaba ne sannan kuma amintacce ne a harkar ruwaito hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ibn kasir yayin ya kawo tarihin bukhari a cikin littafin littafinsa albidaya wani haya nan shi kuma ya ambaci bukhari cewa huwa imamu ahalil hadis fi zamanihi shine shugaban marwayato hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama a zamaninsa kamar yadda na ce maganganun da aka yi kan bukhari suna da yawa irin waɗanda wanda malamai suka yi na yabo ga al'imamun bukhari tun a da har zukawa wannan zamanin wanda idan aka ce za a bisto suna da yawa ƙwarai da gaske ya yi rubuce-rubuce masu yawa amma daga cikin rubuce-rubucensa wanda suka fi shahara akwai attarikul kabir kabir wanda shi kansa wannan littafin yana nuni zuwa ga bajinta ta imamul bukhari da kuma kasantuwar shi baiwa ko dan baiwa wanda allah ya baiwa mai tarin yawa ta ilimi domin littafin ya rubuta shi yana da shekara 18 a duniya kamar yadda ya ce ya rubuta shi a masallacin harami na madina a na dinga rubutun gefen kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam har ya gama rubuta littafin su wanda yana daga cikin littafinsa wanda ya rubuta sannan littafinsa na biyu akwai aljami'u sahi wa huwa al-ma'rufu bi sahih al-bukhari shine aka fi sani da sahih al-bukhari yaqulu anhu ma wada'ati fi kitabin sahihin fi kitabis sahih hadithan illan tasaltu qabla dhalika wa sallaitu rak'atayn bukhari yana cewa lokacin da yake rusa yau bukhari duk hadisi ɗaya in zai rubuta to sai ya yi wanka ya yi alwallah sannan sai rubuta wannan hadisin. ya salla a biyu sai rubuta hadisan duk in ka bude buhari duk yawan hadisan da ke ciki to kowanne in zai rubuta shi lokacin da yake rubutawa to sai ya yi wanka ya yayi alwala yayi salla a biyu to sai ya zauna sai ya rubuta shi to ka ko shi kansa wannan ya sai yana maka kowa da ne imamul buhari ta fuskar juriya da jajircewa wajen ibada ko da hadisai goma ne zai rubuta a zama guda to sai wanka goma sallan nafila raka a biyu kuma sau goma jama'al bukhari fi min al-ahadis na hawa 600 alfin lokacin da bukhari kuma zai rubuta hadisai da ya tara na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wanda hadisan sun kai dubu shida. sai ya ce iktara min ha ma wafiƙa bi ruwayatihi sai ya dinga zaba to a cikinsu ne ya haɗa littafin sai bukhari wanda hadisan da ke cikin an hada da tikrar za su kai hadisi dubu bakwai ko wani abu kamar haka nan sai littafinsa na uku shi ne littafin al'adabul mufrat wannan littafin wanda yake a hannunmu wanda za mu fara karatu a cikinsa sannan daga cikin littafin da ya rubuta akwai raf'ul yadaini fi salati sana akwai a tarihul ausat sana akwai a tarihul sagir sana akwai addu'a fa'us sagir sana akwai al-musnadul kabir sana akwai a tafsirul kabir sana akwai aljami'ul kabir sana yana littafi alƙira'atu khalfal imam sana yana littafi al'ashirabatu sana yana littafi ƙazayar sahabati wa tabi'in suna littafi akhbaru as-sifat akhbaru as-sifat suna da littafi as-sunnatu fil fiqh suna littafi al-i'tiqad ilal suna da littafi al-hibatu na akwai al-wahdan akwai asalis sahaba yana littafi birrul walidaini sanayar littafi khalqu af'alil ibad warraddu alal jahmiya wa ashabit ta'dil sanayar littafi al-mabsut waɗannan suna daga cikin littafan da al-imam bukhari rubuta duk da waɗansu zaka samu yan risaloli ne haka ba littafi bane ba babba yan risaloli ne ya rubuta haka wa fatihi sai rasuwarsa ba'athal amiru khalid ibn ahmad az-zuhuli wa tariq wa ma li asma'a minka faqala li rasulihi ana la udhillu al-ilma wa la ahmiluhu ila abwabin nas fa'in kanan naka ilayya shay'un minhu hajatun fahdur fi masjidi aw fi dari wa in lam yu'jibka hadha fa innaka sultanun famna'ani min al-majlisi liyakuna li udhrun inda Allahi yawm al-qiyamah li'anni la ilma da an-nabi sallallahu alaihi wa inda zai in ya koma garin su dai an samu matsala da sarki to shi ne sai wannan addu'a ya ce ya Allah to ƙasa ta min kunci na rasa inda zan shiga a duniyan nan ga kau ƙasar ka tana da faɗi amma ba garin da zai ɗauka to wannan kuma sunnar malaman hadisi ce duk inda malamin hadisi yake in ya shahara to sai kaga yana faɗa ko kuma sai kaga sauran malamai musamman malaman da ba malaman hadisi suna faɗa da shi ba suna faɗa da shi ƙarshe sai an kore daga garin ƙarshe sai an kore wannan yawancin malaman hadisi haka suka yi rayuwarsu ba kawai a can da ba har a wannan zamani muhammad nasir dina albani rahimullahu ta'ala lokacin da da'awarsa ta fara karfi malaman duniya ta suka yi mashi an sha yin yunkurin a kashe shi allah ya fidda shi sai da kai ga yaras inda zai zauna domin a kasar sham ya tashi Siriya to sai da ya kai ga an kore daga Siriya. sai ya tafi gudun hijira kasar lebanon ya zo ne ya ci gaba da yada addininsa da ya rubuce-rubucensa a lebanon akwai lokacin da yana tafiya a mota aka bude mai wuta allah kare ya fidda shi amma sai da aka yi motar na ratsa-ratsa da bullet allah ya sa da sauran kwanansa a gaba ya tsallake wannan rijiya da baya da zama ya kiya sai ta kasar saudiya aka daukai koyarwa a jami'acin islamiyya yana da yana da yana koyarwa nan ba aka samu sabani da shi aka ce yaba kasai to lokacin sai rasa ina zai tafi kuma yanzu sai kasar jordan ta karbe shi kasar jordan ta ce zo ya zauna a kasar amma ko su sai da suka same sharaɗi cewa kawai zai shiru da bakinsa da dai zauna ya ci gaba da rayuwarsa sai dai ya karantar da almajiransa in za ka zo gabansa kai karatu ta wannan a ce a yi amma dai ya zo ya ce zai yi lakca ko zai yi wa'azi to lokaci ya ga shi ma ba inda zai tafi sai ya da wannan ne ya koma kasar zo da shi kenan ya shu ya ta rubuce-rubucen shi har Allah ya dauki rayuwarsa to kamar haka ne Bukhari shi ma ya rasa inda zai tafi to shi ma da ya ga kawai duniya ta abin ga shi ne sai wannan addu'a ya ce to ya allah ƙasa ta mun kunci na rasa inda zan tafi ga ƙasar ka tana da faɗi amma ba inda zan tafi sai ya ce ni ilaika allah ka ɗauki ta a huta domin yanzu dai bai da wurin da zai yi karatu to shi kawai zauna baya karantarwa yana ganin kamar akwai matsala allah zai tambaye shi gobe kiyama ya ba karantar da ilimin da allah ta'ala ya baka ba sannan kuma baiwa bukhari ya zo ya tsugunna wuri almajirai ilimi su ji labarin bukhari ya zo wurin a ce ba a zo wurinsa ba ba zai yiwu ba to masu mulki kuma ba sa so da aka sai roƙi allah ta'ala ya ɗauki rayuwarsa an ce fa ma tafi zalika shahar lailata idil fitir sana 60 wa 50 wa mi'ate wa umruhu isnatani wa tuna wa dufina bilkaryatil mazkura to lokacin da ya wannan addar an ce bai kara wata guda ba allah ya dauki rayuwarsa sai bukhari ya rasu ya rasu a daren sallah karama daren sallah karama kamar an ga wata an kara azumi an ga wata gobe za a tashi da sallah sai allah ya dauki rayuwarsa cikin wannan daren a shekara ta 256 bayan hijira kaga yanzu muna shekara ta 1439 bayan hijira to shekara 256 idan ka lissafa za ka samu wajen da yanzu dabansa da duniya shekara 1200 da 200 da waɗansu abubuwa sama da 100 da waɗansu abubuwa sama in kaga ya kwana biyu da mutuwa a lokacin da ya rasu shekararsa 62 a duniya a kuma wannan wurin aka rufe shi to wanda shi wafatin wa fatin bukhari Allah ya kara masa rahama to a takaice wannan shi ne dan takaitaccen bayani akan marubucin wannan littafi mai suna al'adabal mufrat to bayan da muka ji wannan za da ya rage mana shine mu ji ɗan takaitaccen bayani akan shi littafin to littafin kamar da kusa shi addinin musulunci addini ne wanda ya kula da dukkan al'amura na rayuwa ya kula da addini ya kula da ibada ya kula da yadda za mu tafiyar da rayuwar mu ta duniya da yadda zamantakewa za ta kasance addinin musulunci ya kula da karantar da mu halaye da ɗabi'u da na dubba irin na musulunci ba don koyo don mutum ya zamanto yana tazkiyar yana tsarkake ainihin rayuwarsa da su to wannan ne ya sanya malamai suka ba wannan bangare na akhlaq da suluk da kuma adab muhimmanci kwarai da gaske kusan ana cewa imamul bukhari shi ne fara wannan tunanin domin kafin ya rubuta wannan littafin yawanci duk abin da ya shafi ladubba da ɗabi'u malamai suna sanya shi a matsayin babi ne a cikin wani littafi idan su rubuta littafi za a yi babul adab ko kitabul adab a cikin littafi amma a ware littafi guda mai zaman kanshi a yi rubutu kan wannan babin kusa alimamun bukhari shi ya fara wannan saboda mai saboda yadda ya lura da muhimmancin wannan bangaren na addini abinda ya shafi na dubba da halaye da dabi'u abinda yake ƙara nuna haka shine hatta a cikin littafin sayul bukhari sai da ya mala dubba da ya zo kitabul adab sai da ya babuka kusan babi 128 a cikin sayul bukhari kenan babi ɗaya wanda yake magana akan ladubba da ɗabi'u sai ne kusan babi 127 wanda idan ka tattara hadisan da ya kawo a cikin waɗannan babukan sun kai hadisi 256 so kaga ya ba abin kulawa to bayan wannan kuma sai muka samu imamul bukari kuma yanzu ya zo ya fito da wannan na dubban ya rubuta masa littafi guda mai zaman kansa shi yasa ya samu suna littafin suna al'adabul mufrat ma'ana littafin da ya keɓe ladubbaye magana a kansu su kaɗai ba tare da an haɗa da waɗansu al'amura ba shi ne ma'anar al'adabul mufrat da wanda a ciki ya yi babuka wanda suke magana akan ladubba ɗin da sauransu kusan babuka 644 haka a cikin wannan littafi za mu ci karo da babi babi babi babin kaza babin kaza babin kaza haɗari shidda da arba'in da hudu wanda ya tattaro hadisai guda dubu ɗaya da ɗari uku da ashirin da biyu haka za mu ga littafin al'adabul mufrad yana da babi babi za a ce babin kaza babin kaza har babi ɗari shidda da arba'in da hudu sannan kuma adadin hadisan da ke ciki adadinsu ya kai hadisai 1322 a cikin hadisan nan za mu ga akwai hadisai marfu'ai hadisin da ake ce marfu'i shine hadisin da aka daga zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama hadisin da isnadin ya ce mana daga manzan Allah za mu ga akwai waɗannan hadisan guda 939 sannan athar wanda ba su yi da isa ga manzan Allah ba ko manganin sahabbai ko mata tabi wani lokaci za mu samu kusan athari 383 idan ka hada shi ne zai baka wancan adadi na hadisai 1322 littafin ko rubutun da bukari ya a cikin al'adabul mufrad ya sha bamban da ka'idar da ya sanya makansa a cikin sahihul jami sahihul bukarinsa a lokacin da zai rubuta sayulu buhari bukhari ya sa kansa sharaɗin cewa ba zai rubuta wani hadisi أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا cibiyar suna koyi ta yada da'awar suna ita ta samar mako, kuma suna na sanar da al'ummar musulmi cewa za a iya samun karatuttukan suna da kutubobi da na coci daga malamai masu ɗimbin yawa wanda za a iya streaming wato kallo ko sauraro kai tsaye akan intanet ko kuma koyi da downloading zuwa kwamfuta ko wayoyin ku na smartphones kamar android ko tabs irin su ipad da ma sauran dukkan wayoyi domin samun hakan sai a ziyarci babban website na suna wato suna koyi da blogspot.com ko www.sunnafoyu.tk domin ƙarin bayani ana iya kira ko saƙon wasu a 09023455501 ko saƙon email a sunnafoyu at outlook.com ko a shafukan sada zumunta wato twitter.com slash sunnafoyu ko facebook.com slash sunnafoyu har ma a sauran shafukan sadarwa za ku iya nema a Trumpet MySpace, gplus Instagram, YouTube, LinkedIn da kuma IM. fatan Allah ya gafarta mana kuma ya anshi ayyukanmu na alkhairi, ya gafarta mana ayyukan الله ونبع على خير ما أعلم فسبحان الذي يهدي ويشفي حيرة العبد